Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit. <laughs> Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgador i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio, en el canal 23 de la TDT i a la nostra web www.la977.com. A més a més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, on la pregunta que vos fem en el dia d'avui és al València li resten 24 hores per contractar Naní a un preu assequible. Ho aconseguirà? És la pregunta que vos estem fent esta nit en l'arroba esports97nit, en el Twitter oficial del programa. Al València li resten 24 hores per comprar Naní a un preu assequible. Ho aconseguirà? Bé, doncs amb tot això és el moment de eh, recordar-vos eh, com està l'assunt. Deien que pot ser qüestió d'hores, de moment qüestió d'hores no ha sigut, o sigui, com a poc serà de dies, però tampoc pot ser qüestió de massa dies. El tema de la nit per el València, si el conjunt de Mestalla vol aconseguir <coughs> el... Eh, la vinguda del futbolista a un preu assequible de mercat, 8,5 milions d'euros, haurà de tancar esta negociació abans de 24 hores, 26 minuts i 25 segons. És a dir, abans de les 12 de la nit de demà. Ens agafarà en ple programa, probablement, l'anunci que Naní passa a ser el futbolista del València o fins i tot eh, l'anunci que el València no és que no contracten a ni, però que a partir de les 12 de demà Fenerbahce passa a determinar el preu del futbolista. Per tant, el València és possible que estiga ja eh, eh, treballant contra rellotge. Fins a tal punt que en el dia d'avui la gent de Meriton ja s'ha mobilitzat. En el dia d'avui ja ha estat en València i s'ha reunit en Paterna Quim Co i crec que per nocta en Barcelona per a vindre demà la, la presidenta del club, Lai Hun, per estar demà en eh, la ciutat de València. Probablement, com dèiem, la situació l'ha d'intentar tancar el fitxatge de Luis Naní abans de demà a les 12, perquè si no a València se li complicarà molt l'assunt. I tal, i com ve l'estiu, un bufit d'aire fresc com este seria ben agraït per l'afició del València i imagina't que també per els rectors que se llevarien algo de pressió de damunt. No tota, però sí algo de, de pressió. Ha hagut compte que la resta de fitxatges s'estan caigent, ara parlarem, hi ha hagut compte que lamentablement per al València Club de Futbol <coughs> els jugadors assenyalats com a transferibles no eixen del València. Hi ha un problema evident de composició de la plantilla 2007 2017 Pot ser que amb una aposta personal del propietari el València puga a obrir la llanda en esta contractació de Naní, repetim, demà aproximadament en 24 hores i 24 minuts. Però, mentre tant, el València ha d'atendre altres fronts que té. Perquè, com dèiem, la resta de fitxatges, i després vos ho parlarem, sembla que va caiguent-se i també perquè, com dèiem, els que han d'eixir, de moment, no mereixen un sols dit per abandonar el València Club de Futbol. I tenint en compte com està l'assunt, a hores d'ara és un important hàndicap per a Suso García Pitarch i la plantilla que vol completar de cara a la 2017-2017. 11.36, repassem com sempre l'actualitat en el nostre inici de programa, en aquest àlbum que en obrir vos eh, dona el que ha sigut l'actualitat en 5 fotos. Dijous a les 12 és el límit. Si el València vol completar el traspàs de Naní, haurà de fer abans de demà a les 12 de la nit. A partir d'ahir s'encareix molt més, d'aixòs 8 milions i mig d'euros, el preu del futbolista. Kostic sembla que també s'allunya. La intromissió de l'Hamburg, el preu que demana l'Stuttgart i les apertures econòmiques del València deixen molt complicada la incorporació del Servi. Víctor no vol Cartavia, l'entrenador espanyol de l'Olimpiakos, Víctor Sánchez de l'Amo, ha desmentit públicament en el seu Twitter que estiga interessat en dur-se fe de Cartàvia. Sobre l'interès per Piapti no s'ha manifestat. Jefferson Lerba són 8 quilos, és el preu de, que el llevant li ha comunicat a l'Sporting de Portugal que està interessat en fer-se amb el futbolista colombià. Rafa Martínez, renovat. València Bàsquet ha anunciat esta vesprada de manera oficial la continuïtat del seu capità per una campanya més. 11 de la nit i 37 minuts. Vos recorda la pregunta en el Twitter, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Al València li resten 24 hores per a comprar ne a un preu assequible. Ho aconseguirà 11 i 37 fem un altre en el camí i estem de seguida per a desenvolupar este tema i tots, i algun més, del que fins i tot no vos hem parlat ara, però que van a cabuda d'ací sí, fins a la una de la matinada en este Esports 97 dit els Esports en Valencià en la 97.7. a que vas a disfrutar de la Eurocopa en el palco casino de Casino Cirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor fútbol. Infórmate en la web del casino. Amigo mío, se acabó. Hemos compartido todo. El verano, la playa, Carlota, María. Hijo, ¿qué haces hablando solo en el garaje? Despídete de tu coche. Ven a Peugeot y consigue el doble del plan PIBE en toda la gama financiando con PSA Financial Services. Promoción válida hasta el 31 de julio, fin del PIBE. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres el peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. <laughs> Les 11 de la nit i 39 minuts. Bueno, falten 5 segons espera que siguin 39 minuts. Mm, d'ací 24 hores i 20 minuts, el València eh, tindrà que intentar haver tancat el fitxatge de Luis Naní, si no vol veure com s'encareix el preu i se complica molt la vinguda d'este futbolista. Recordeu el que ja vos venim contant, hi ha una clàusula que expira demà a les 12, és a dir, 30 de juny, per la qual Naní ha de eh, anar a qualsevol club i eixir el Fenerbahçe abans del 30 de juny per a eixir al preu de 8 milions i mig d'euros. A partir d'ahir, el conjunt eh, valencianista, o en este cas, el Fenerbahce podrà decidir el preu del futbolista. I, evidentment, no van a ser aquests 8 milions i mig d'euros a Woodcounter counter de l'euro que està fent Naní i de la possibilitat que té el eh, futbolista mm, portuguès de eh, triar destinació i de triar eh, eh, una bona solució per a la seva continuïtat, tenint en compte, com dèiem, que està fent un bon europeu i això revaloritza al futbolista de la selecció portuguesa ja és d'ara del Fenerbahçe Abans d'establir contacte amb Salva Folgado, anem a sentir als companys de eh, Gestió en la Ràdio, Tiempo de Descuento, en este cas al company eh, Lugo Cortés, parlant amb el president de, amb el vicepresident perdó, del Fenerbahce, en Omer Temeli, en anglès, però jo crec que s'escolta prou bé i se li entén prou bé, no negar que Nani pudo ganar al Valencia, pero sí reconoce que el fichaje, que el intent, que la negociació encara no está tancada. Homer, ¿es cierto que el fichaje de Nani por el Valencia ya está cerrado? No lo sabemos yet. Maybe this No, no is true, Homer. No. No. Pero Nani podría llegar al Valencia, Homer. Maybe. I don't know yet. Maybe. Okay, maybe, no? Ah, okay, maybe. We will decide it, okay? It's not true, és a dir, no és veritat que estiga tancada, maybe, eh, és a dir, pot ser que vaig al València Club de Futbol. No ho nega, no ho nega, és evident que n'hi ha alguna cosa, eh, però és evident que tampoc està tancada al 100% i ixa negociació. Salva Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues sí, són les palabras de eh, Omer Temeli, el vicepresident de Fenerbahce, els companys de Gestión la Radio en els quals no ha negat ni molt més la possibilitat que eh, Naní acabi en el València, però sí ha dit que la negociació salva encara no està tancada. Sí, mm, la veritat és que tot és molt confús, Manolo, però bueno, jo interprete que l'altre se li va escapar, perquè se li va escapar al president del, del Fenerbahce i que a partir d'ahir, bueno, pues, avui el seu vicepresident pues, eh, després de la indiscreció del, del Presi, bueno, pues doncs d'alguna forma ha volgut respectar eh, Nani, que està disputant l'Eurocopa amb, amb Portugal. És l'única explicació que li trobo jo després de les eh, manifestacions d'Omar Temeli al company Luco Cortés. No trobo una altra, la veritat. Uh mhm. -huh. Bueno, pues eh, això és la solució de continuïtat per a este fitxatge salva que sí o sí s'ha de resoldre demà abans de les 12. Avui ja està per a Siquincó, me diuen que demà ve la presidenta Laijuna a València, i en principi tot apunta i tot pinta de que va ser un dia d'intenses negociacions per a contrarrellotge, perquè clar, així no oblidem un, un assunt. Eh, tota la pressa que tindrà la València no la tindrà el Fenerbahce. Per què? Perquè el Fenerbahce una volta el rellotge marque les 12 ja no té l'obligació de vendre eh, Luis Janí per 8,5 milions d'euros i el pot vendre establint un preu que ell considera oportú. Per tant, les negociacions el Fenerbahce té la, sartén per, té la paella pel mànec, té la sartén pel mànec, salva per a determinar eh, com i quan ven el futbolista i que no li puguen pressionar massa, perquè si no, en deixar córrer el rellotge, la cosa va al seu favor. Sí, encara que sembla que sí que hi ha acord definitiu entre el València i, i Nani respecte a temporades de, de contracte, fitxa que percebria el, el futbolista, ir des de Turquia s'apuntava també des de Portugal la possibilitat dels 3 milions d'euros eh, nets per a Nani, que és una quantitat eh, francament eh, pues, interessant per al futbolista i cara per al conjunt de, de Mestalla. Recordem ahir la informació que, bueno, que, que donaven els eh, companys de, de Radio Sport respecte a la eh, visita de Pastorello, el representant de, de Nani a Singapur, per a pactar totes les condicions del contracte amb eh, l'IM, per tant, Manolo, efectivament, ja que ja eh, pues, eh, l'acord pràcticament podria estar ja tancat entre Nani i el València, però faltaria tancar-la amb el, amb el Fenerbahce. I el Fenerbahce, evidentment, conforme passen les, eh, les hores, pot veure's eh, afavorit a l'hora de treure-li més diners al València o a qualsevol <laughs> club en, en l'operació, perquè efectivament aquesta clàusula 8,5 milions d'euros eh, té data de caducitat també. Recordeu també, al voltant d'aquest aspecte, que el jugador en cap moment tampoc ha negat en la concentració de la selecció portuguesa, sí va dir que estava sentat en la selecció, però no nega en cap moment que poguera vindre al València Club de Futbol, i és que la predisposició del futbolista és la de aterrar en Mestalla i ser futbolista del València per a esta temporada 2007 2017 que eh, arranca per al conjunt de Mestalla en la seva pretemporada el dilluns 4 de juliol. És, evidentment, el més important per al València Club de Futbol, el tancar un futbolista. Per què? perquè la resta comencen a caure. Folgado ja vos avisava la setmana passada que el tema de Diawara es xerava moltíssim i podem parlar que pràcticament en el mateix estat de criogen criogenització, de congelació, es troba el tema de Kostic, perquè sembla, A, que s'ha entromès l'Hamburg, B, que en aquesta intromissió de l'Hamburg, Stuttgart ara demana 17 milions d'euros per al futbolista, i se, perquè el valencià no pot arribar a aquestes quantitats econòmiques. El germà del futbolista declarat en eh, Alemanya que fins d'ací uns dies no van a prendre cap decisió. Però és cert, i crec que també vos ho va contar així Salva Folgado, Salva, que el València eh, sempre ens havia dit que hi, que hi haguera molta cautela al voltant d'este nom i que no estava tan a prop com en un principi poguera semblar. Sí, yo recuerdo una, informa, una informació que donarem la setmana passada, Manolo, respecte a lo que el València, que moltes és eh, molt, molt hermètic i mm-hmm. que és complicat tractar de traure una, una explicació, una declaració, un off de rècord respecte a qualsevol futbolista que troba en cartera, però bueno, la setmana passada sí que el que van Guillermo Manolo es que, ojo, que esa operación no estaba tan, tan avanzada y que no estava clar que se tancara tan, tan pronto os s'apuntava des de mitjans de, de comunicació. Al final tot ha anat eh, congelant-se, al igual que la de Diabarà, Gustavo Gómez, eh, etcétera etc. I el futbolista és cert que és més Recordaràs també, Manolo, jo recordo que aquesta setmana, dilluns, ja el diari Bild parlava de la intromissió del, de l'Hamburg i que probablement el preu de, de Còstic pues, eh, podia pujar cap als 17 o 18 milions d'euros, no? que és la informació que acaba Estudio oferir hores d'ara. Bueno, pues tot casa amb aquesta informació que jo recorde que a principi de senava, setmana no? ja donaven els companys del, del diari Bild. Curiós, se van set pasta per fitxar Nani, mm, sembla que el fitxa l'IM, va a Singapur, uh mhm. -huh. però el València no té pasta per afirmar a futbolistes que està veient per ahir su García és un problema. És un problema perquè el problema bàsic i fonamental, com vos venim contant, és que no eixen futbolistes. I me consta, informació que vos donem, que en el València comença ja a haver-ne cert nerviosisme per la immobilitat o per la impossibilitat de traure els que considera transferibles. Nerviosisme, eh? Perquè veuen que d'esta manera va estar impossible muntar una plantilla si no eixen futbolistes amb els que no es compta, però que, tenint un contracte firmat, no tenen ni el més mínim dels interessos en eixir. I no només parla de Negredo. Negredo és un, però ahir en eixa llista n'hi ha més. Eh, per cert, els companys de, de la avui han eh, avançat que el València ha sol·licitat a l'Atlético de Madrid la sessió de Matías Craneviter. El que passa és que ahir eh, ho té complicat a València bàsicament perquè el Sevilla li du avantatge en temps i també en possibilitat d'oferir-li al jugador més coses. Hmm, dona compte, Manolo, el que suposa aquesta informació. El València estava darrere d'un mig centre el mitjà Diabarà i a hores d'ara si demana, i no dubte eh, de la informació de la, de la COPE, que manegen bona informació, però si demana la sessió d'un mig centre de perfil semblant, que és el de Eviter, a partir d'ells perquè descarta eh, Diabarà. Sí, és evident eh, que Diabarà sembla pràcticament eh, una informació, una operació caiguda, tombada, total i absolutament. André Gómez, anem. Ja vos avisàvem ahir de la portada d'avui del diari Esport, <laughs> que parlaven de 40, o en este cas, de que l'esport eh, de 40 com a clàusula, però que l'esport que el Barça volia donar 30 més Halilovic i Tello. Bé, és evident que eh, la clàusula d'Andrés són més de 40, si no el València no estaria demanant per sobre dels 60 milions d'euros. A part d'ací, que siguen 115 com en el seu dia va dir, jo no tinc cap constància oficial, de que la clàusula d'André fora de 115 milions d'euros. De fet, qui també ho intenta tornant a la càrrega és la Juve, que ja puja a 40, a 40 milions i incloure un o dos futbolistes d'estos quatre, segons eh, avui s'informa en Itàlia. Mauricio Isla, Roberto Pereira, Hernanes i Asamoa. Un d'estos quatre o dos d'estos quatre podrien entrar en l'operació de, depenent de com els tasara la Juve i que volguera cobrar el València Club de Futbol. En teoria el representant és Mendes, però Mendes té un parceiro, com se diu en Portugal, un soci, que li diuen Giuseppe Canella i que avui ha parat a la ràdio CRC. Eh, I diu que és una operació de molta pasta, que encara no hi ha un preu fixat, ojo a esta història, i dos, que és una operació que va per a llarg, que la gent no espere que el club que vaig a contractar, l'André Gómez, eh, puga anunciar-ho demà o després demà. Que això va per a llarg, o sigui, saba que tenim Culebró, Fulletó, Andrés Go André Gómez per a llarg. Sí, Fulletó André Gómez, Fulletó Negredo, Fulletó Enzo Pérez, Fulletó, pues ja veurem que és el que corre amb Cancelo, eh, amb Mustafi, el mercat encara m'ha de pegar moltes, eh, moltes voltes, els clubs no van a menjar se probablement fins que acabe l'Eurocopa, els grans clubs, encara que és cert que a Espanya hi ha clubs que ja fan moviment, com l'Atleti Madrid, com l'Espanyol, Villarreal, Sevilla, eh, etc. però els grans clubs, és que manegen pesa per a que altres també pues, eh, puguen manejar-se i puguen comprar o maniobrar en el, en el mercat, pues, fins que no acabe l'Eurocopa no van a començar a, a manejar-se. A partir d'ahir el mercat va ser molt llarg, Manolo, molt, molt llarg per a, per al València fora el seu tècnic, que Paco estarà la temporada, mm -hmm. pues mhm. cada volta està, està més a prop, i de moment futbolistes que la etiqueta de mm, traferir mm, de possibles pues van a reunir-se el 4 de juliol en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Patarra. Per a tancar informació de mercat, Víctor Sánchez de la entrenador d'Olimpiacos, Ahir vos contàvem l'interès que té per Pablo Piatti, encara que Piatti no vol anar cap allà, perquè vol Espanya. Eh, també se parlava d'un possible interès per Fede Cartàvia, situació que ha negat rotundament el mateix entrenador en el seu Twitter este migdia, dient la notícia sobre Fede és falsa, igual que les que hacen referència a que yo esté intentando hacer fichajes del Deportivo. Agentes, és a dir, tirar la culpa probablement aquells intermediaris per a eh, donar-li més eh, lustre al seu producte estiguen tirant, en aquest cas, del nom de Víctor Sánchez de l'Amo. Això sí, de la informació de Piatti no ha desmentit res de res. Una cosa més, Salva, de Mercat del València? Pues eh, no res, no res, eh, Manolo. Perfecte. Mm. Pues anem a sentir José Luis Gallà, que avui ha parlat eh, davant dels nanos en el seu campus. En nanos el que tenen és que en la mm, innocència eh, tiren en bala més del que tirem a voltes els periodistes. Per exemple, com si fos una roda de premsa, eh? Li han preguntat a Gallà per Naní, i José Luis Gallà ha dit això. Bueno, sí que es verdad que, que he leído que, que Valencia está muy interesado en él, incluso en algún sitio ha salido que, que ya está hecho, yo eso no lo sé, pero bueno, me parece un grandísimo jugador y, todo el tipo de jugador que venga aportado al equipo, bienvenido Es un gran jugador, es un gran jugador, ¿En encara no sé si ve, si va a al equipo en benvingut chica. Le han preguntado si ya está, como si fuera una rueda de prensa, eh, danos que si ya está restablecida la lesión. Hola, Cortés. Estoy, estoy ya, bien, estoy creo que, que al 100%. Ahora cuando, cuando empecemos a entrenar con todo el equipo ya, ya os diré y, y, bueno, de momento va todo muy bien y, y espero que, que, siga así. Le han preguntado la seva opinió al voltant de la temporada que ha finalitzat el València dolenta, lògicament, i Gallà ha reconegut que ha sigut una dolenta campanya. Bueno, está claro que, que este año ha sido muy malo para todos, para mí también, pero bueno, eh, yo siempre he dicho que, que de estos años malos hay que aprender y he aprendido muchísimo y estoy seguro que el año siguiente va a ser muchísimo mejor. Le han preguntado, ojo la pregunta, ¿cómo es que el Valencia tanto tant de entrenador? Y claro, ahí no ha eh, eh, la pregunta para que voy eh, la pregunta respuesta que hay un, que, un que bueno, que son periodistas o nanos? A mí, a mí los tres entrenadores, eh, uno sobre todo fue quien confió más en mí, pero los otros entrenadores también me ha, gustado, aunque no, no, no tuvo suerte. Y ahora muy bien y esperemos hacer todos un, buen año... A Això se ha preguntado eh, preguntat este que ha tingut en el Valencia. Este sí, sobre por qué el Valencia... ...cambia tanto de entrenador... Eh, ¿Qué te parece que el Valencia cambie tanto de entrenador? ¿Vosotros sois periodistas o, qué sois? ¿Vais a hacer daño? No, eh, ¿qué me parece? Lo que está claro es que si en un año hemos tenido tantos entrenadores es porque los jugadores hemos hecho algo mal. Porque si, si estaríamos bien, no se cambiaría tanto entrenador y lo que hay que hacer es intentar todos hacer un buen papel para que no haya tanto cambio. Bueno, pues este segut ya muy simpático, muy plano, muy directo también, en algunas de las preguntas que el nanos que tiren en bala Lian Fett en el, en el en el día de a, a Follos. Bueno, pues... Eh, Eh, tanquem la formació del València, després la reobrirem en temps de tertúlia. Hem de parlar eh, breument de Llevant Unió Esportiva, que eh, ha tingut un interès de l'esporting de Portugal per dur-se a Jefferson Lerma. I el Llevant ha dit que, de moment, per a començar a parar 8 quilos. I a partir d'ahir, el que vulguin. Però fa bé el Llevant en un futbolista que té progressió de preservar-lo i de ser Eh, exigent amb les ofertes que puguen vindre per este eh, futbolista. I és el moment de parlar del bàsquet. Avui anem a tindre bàsquet i, i olimpisme. En el bàsquet, perquè la bona notícia és que ha renovat Rafa Martínez per València Bàsquet. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Ha sigut la notícia de la vesprada, el comunicat en el qual València Bàsquet anunciava eh, el, la renovació de Rafa Martínez, el qual és el mateix que dir, eh, Juanma, el fi o la fi del conflicte amb Rafa Martínez per a que continuï una temporada més en València Bàsquet. Sí, a la fi s'ha desbloquejat aquesta negociació que estava inquistada. Eh, quan va acabar la temporada semblava que, que anava a ser fàcil, senzill, que València Bàsquet i Rafa Martínez arribaren a un acord per tal de, de vincular-se almenys una temporada més, però eh, amb, eh, com han avançat els dies, com ha avançat eh, la negociació, pues, eh, cada dia semblava més distant de València Bàsquet Rafa Martínez que, que prop. A la fi, eh, València Bàsquet pues, eh, va modificar el eh, passat cap de setmana pues, el motiu que estava bloquejant aquesta operació de renovar a Rafa Martínez, que no era un altre que el famós bonus del 5% del sou base del eh, capità taronja. Es mantenen els emoluments. La fitxa que va cobrar Rafa Martínez durant aquestes últimes dues temporades es manté també el bonus del 5% d'aquest sou base de, del jugador de, de València Bàsquet, signa per una temporada, encara això sí que el Club Taronja es guarda una opció per tal de renovar de manera unilateral, si volguera, a Rafa Martínez eh, una vegada con la pròxima temporada. Aixina que a la fi pues, eh, s'ha donat llum verda a aquesta operació i Rafa Martínez, que serà també membre del planter de València Bàsquet per a la pròxima temporada. La pestanya que faltava per a que encaixara definitivament la peça era la del bonus i pel que me dius eh, han acabat arribant a un acord les dos parts. Sí, efectivament, era el que estava enquistant la situació i, de fet, el eh, divendres eh, van tindre l'oportunitat de parlar en, en el propi Rafa Martínez en un acte de Fira València i era molt pessimista no? perquè deia que eh, si València Bàsquet no modificava la seva oferta de, estava veient molt complicat l'opció de seguir e inclús estava barallant l'opció de, de jugar l'estranger la pròxima temporada perquè el València Bàsquet també tenia una cosa clara, si no arribava a un acord amb Rafa Martínez anava a incloure el jugador en aquest dret de tanteig, una situació que molestava a Rafa Martínez, a la fi pues, no s'ha no arribat tan junt i afortunadament pues les dos parts han arribat a aquest acord. I Rafa Martínez, que això sí, històricament sempre ha tingut una renovació eh, complicada. No? Ja va ser el 2011, eh, era, va ser la seva primera renovació. Ahir era un jugador molt cotitzat, tenia opcions de marxar-se a Màlaga o inclús al, al Barça, va millorar el seu contracte. A 2014 va acceptar una eh, reducció del 50% de la seva fitxa, però a la fi va acceptar-la i en esta no ha sigut més i també s'ha pues, demorat més del que es pensava en, en el principi. Bueno, eh, Juanma, la primera gran incògnita a resoldre era la de la banqueta, resolta, la segona gran incògnita era la de Rafa Martínez, resolta, i ara per on va pegar el València Bàsquet? pues ara, ara veurem, no? Eh, jo crec que ara mateix l'objectiu més important o més immediat que, que ha de tindre l'equip, per un costat, és el de fitxar un pivot per la marxa de Justin Hamilton, sobretot perquè era l'home més, més resolutiu, no? I, era, i és ara mateix la peça, jo crec, que, que més necessita València Bàsquet. De moment, eh, tots els intents de, de buscar jugadors no han sigut eh, exitosos. Se va voler Alenomic, el jugador de Gran Canària, que finalment se'n va cap a Turquia. També eh, sonava el nom de Balvin, jugador de Sevilla. És un jugador que encara podria estar a la l'abast de València Bàsquet, però ell vol jugar a l'NBA i sembla que, que podrà fer-ho la, pròxima, la pròxima temporada i així va València Bàsquet buscant noms i sense oblidar un tema important, el de Víctor Claver. Dic això perquè el Real Madrid evidentment no pot arribar a lo que demana València Bàsquet i són 3 eh, milions d'euros que, que demana l'equip valencià per des del jugador valencià, però sí podria incloure algun jugador com Lima o Willy Hernán Gómez en l'operació que són pivots que podrien interessar al, al València Bàsquet. Aixina que es prepara un estiu encara molt llarg per a València, sense oblidar també un detall molt important. Està renovat Pedro Martínez, però encara no han renovat ni Carles Duran ni Juan Maroto, que són els ajudants de Pedro Martínez, ni tampoc el preparador físic Pedro Cotolí, que espera pues, arribar a un acord en breu amb el, amb el València Bàsquet. Perfecte, estarem molt atents a totes aquestes circumstàncies. Romero, gràcies ha Manolo per ser un apunt molt, sí. molt ràpid que Antoine Diot ha sigut incluït en la selecció de França per tal de disputar el preolímpic. Es va jugar en agost a Manila i ahir el jugador francès que buscarà estar en aquestes Olimpiades de, de Rio de Janeiro. Perfecte, Juanma, adeu. Adeu, Manolo. Acaba pràcticament la temporada d'esports en 90 Zenit i quan tornem estarà de ple disputant-se les Olimpiades. Eh, sabeu que tenim Jocs Olímpics este estiu i ahir sempre el que mirem és el medaller i veiem per on està Espanya que a voltes se li resisteixen els, els metals i, i anem mirant i, i és molt diferent a quan mirem el que se disputa exactament després dels Jocs Olímpics els Paralímpics, ahí mirem el medallero i Espanya sempre està entre les millors perquè som una potència i en guanyarem a tindre el punt de referència d'un valencià que acudeix a Rio amb moltes opcions de medalla. Li diuen Héctor Cabrera, és de Gandia i té 22 anys. Hola, Héctor, què tal? Hola, bona nit. Bueno, i a més, eh, en el teu cas, com dèiem, eh, amb moltes possibilitats de, de, de, de tocar pèl, que se diu, d'agarrar medalla. <laughs> Eh, és molta pressió, això? Eh, sí, bueno, eh, vaig intentar més que res, l'objectiu és disfrutar de, de la primera de les primeres bueno, els primers Jocs Paralímpics, eh, que al final és l'objectiu, i el ser el primer és, és ja un èxit, el, el poder anar. Entonces, pues bueno, eh, sí que és una, sí que tens un poc de pressió perquè de, després està la gent per darrere que, que confia en tu i que sempre intenta apoyar-te en el màxim moments, però sempre dient per darrere una medalla, una medalla per a casa, bueno, jo soc del, pensar, jo soc del pensar que... Com si fos la... fàcil, no? <laughs> Exacte. Jo sóc del pensar que no val la pena vendre la, la pell de l'oso antes de casar-la. Uh mhm. -huh. això, això està molt bé. Eh, estàs eh, fent eh, llançament de, de javelina, i pensa més de guanyar la plata en l'europeu. Has fet eh, llançament de 62,28 eh, metres a Itàlia, a Grosseto, i anaves amb la idea de revalidar el títol. Però bueno, escolta, eh, medalla d'or i medalla de plata en el 2014 i en el 2016 malament no està. No, no, no, al contrari, estic molt satisfet, eh, damunt vaig fer marca personal i per a mi és, en aquestes competicions el primer objectiu, fer marca personal. Y bueno, eh, va aparecer el, el croata, que ya sabían que estaba, que en el Mundial era el que va a guanyar amb rècord del món en el Mundial, i bueno, eh, en este cas, en el europeu també va tornar a fer rècord del món, i bueno, mos va superar, vam tenir que, que felicitar-lo d'ell, però també vam dir que, que en Rio mos en les cares. Eh, és un altre àmbit, és, és una competició més important, és una competició on ja no només compten les teves qualitats físiques, sinó també mentals, i, i el concentrar-se en aquestes competicions eh, té que ser molt difícil encara no tenim l'experiència, però bueno, eh, pensem que les competicions importants internacionals sabem defendre-nos prou bé i per ara ha funcionat molt bé. La teva història ens diu que eres eh, llançador en la categoria F12-13, que és categoria reservada a esportistes amb discapacitat visual, val? Eh, exactament eh, com te decidixes una volta eh, assumixis la teva discapacitat perquè apareix en la teva vida, com te decidixes per, per fer el llançament de, de javelina i no eh, altres esports que pogueren estar eh, a lo millor més, més al teu abast? Mm. Bueno, en, en, en primer moment, eh, jo sóc de la categoria F12, uh -huh. que vol dir que el meu rest de, bueno, tinc menys resto de visió que, que és de la categoria F13. Uh -huh. Després, eh, en el meu cas, en la, en la javelina, la dificultat que tinc és que eh, les, els aspectes tècnics en l'entrenament són més difícils d'agafar perquè el teu entrenador té que estar al teu costat, té que indicar-te les posicions agafant-te a tu, i no és el mateix que tu estiguis a l'altre costat del, del camp i l'entrenador li diga mira, pues la posició té que ser esta, entonces no es veu, és més complicat. I em vaig decidir més que res per la, per la javelina, a part de que jo, jo em vaig introduir en, en el món de l'atletisme gràcies a, Julio Santo Domingo en, en la 11 de València, uh -huh. i vaig decidir la javelina perquè, bueno, és curiós, eh, a mi m'agraden molt les dificultats, però bueno, en aquest cas eh, tot va començar en un, en un internacional en Lituània, quan era, quan era molt xicotet, eh, i bueno, en este campionat, el, en vez de llançar javelina, es llançava una pilota de, de 150 grams o 200 grams, ara no recordo exactament. I és curiós, però en el primer llançament que vaig fer, eh, que vaig fer jo, la <laughs> pilota va passar per damunt de, dels jutges i quan el vaig girar jo no sabia on havia caigut i em vaig tindre que tornar a fer repetir el llançament. Va, va ser més curt, però, però bé, i va ser curiós. I ahir ja la gent pues, doncs, em dia que tenia qualitats, eh, uh mhm. -huh. també jo corria i votava, però el que més qualitats tenia era, era la javelina. Perfecte. que va ser el primer, el primer impacte en ella. Escolta, eh, especial, vull dir, eh, te corre un cuquet per dins ara que va costant-se la data, estem en juny, fins a setembre no arrenquen, no arrenquen els, els Paralímpics, eh, te queden eh, dos mesos i algun dia més per a començar a competir. Vas notant que conforme s'acosta el moment de competir en els Paralímpics, eh, tens un cuquet en la panxa? Eh, bueno, Ara mateix en esta setmana no, perquè estic de descans. Ara no, <laughs> però ara quan tornes a entrenar ho veuràs. Exacte, ara quan tornes a <laughs> entrenar eh, sempre, sempre tens eh, rondant el cap. I, bueno, per ara el Cuquet és xicotet. Jo sé que quan arribi el moment de la competició, pues, bueno, si em queden ungles serà més que un miracle. <laughs> està clar, està clar. Eh, te mm, marques un, un mínim en, en les Paralimpiades o eh, és, és tan gran la cita, és tan gran eh, la quantitat de, de, de, de, de rivals que pots tindre en una cita com aquesta que eh, en competir i arribar a les finals et és prou? Eh, bueno, aquest matí justament he sigut curiós perquè aquest matí <laughs> estàvem en la, en la Fundació Roig Alfonso sí. en persones en, en discapacitat i un medi de comunicació m'ha preguntat eh, una pregunta molt pareguda i m'ha dit a veure, eh, en una sola paraula or, plata o bronze la meva contestació ha sigut podi Ese es no primer, el, bueno, el, el principal ah, pues objectiu. Te poses el llistó alt, eh? eh sí, eh, contem en, una, en, un, en un puntet de... Vamos, anem a dir de seguretat perquè uh -huh. estem en, entre els tres primers del món. Entonces, eh, pensem que podem estar a més nivell del que hem estat en l'europeu. Encara ens queden dos mesos per a, per a millorar tècnicament i eh, tenir la sort de que, de que l'entrenador el meu entrenador i jo pues, anem a estar a soles en la pista i anem a millorar en, en la tècnica, que al final és el que més, lo que més pequem eh, nosaltres. Uh mhm. -huh. I jo sóc un xic gran ja i eh, en plan que ja estic, ja estic format en força. Sempre uh mhm. -huh. la força es, es pot millorar, però la part clau és la tècnica. Està clar. Doncs pues anem a estar molt pendent de tu, eh, Héctor, per a veure si mos dus una, una medalleta i la podem veure, que això sempre sempre mola, i perquè, a més, és que vas en la... Eh, mai millor dit, eh, en l'armada espanyola, als, als eh, Jocs Paralímpics, i ahí sí que, sí que són potència, i més en esportistes de la talla d'Héctor Cabrera. Héctor, moltíssima sort i estarem atents a tu. Moltíssimes gràcies i espero que, que tot l'equip paralímpic eh, que en som a muntó de gent, eh, puguem portar el màxim de medalls possible de, cap a Espanya i, i sobretot el meu pues, el puc ensenyar en, en la vostra cadena. Una forta abraçada. Moltes gràcies, vinga, bona nit. A Héctor Cabrera, esperem que tornen la medalla. Per cert, eh, parlant d'olimpisme, eh, Televisió Espanyola ens eh, avisa que eh, <laughs> a partir del 4 de juliol i fins al 5 d'agost eh, emetrà una sèrie documental de 25 eh, episodis produïda, a més, per tècnic per mitjans eh, en el Centre Territorial de Televisió Espanyola de la Comunitat Valenciana i amb el recolzament del projecte FER i que es diu eh, Olímpicos Valencianos, que eh, se podrà veure eh, a partir del 4 de juliol a les 2 de la vesprada en la 1 de Televisió Espanyola en Comunitat Valenciana i posteriorment, lògicament, la penjaran en la web. Així que li desitgem tota la sort del món dels companys de Televisió Espanyola, del centre territorial de la comunitat valenciana, eh, que van a dur endavant aquesta experiència. 12 de la nit i 8 minuts, tanquem la primera part, informativa, obrim el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi, així a Esports, 97 nit. Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 de la nit i 9 minuts arranca el temps de debat, tertúlia d'anàlisi a a Esports 97 nit en la 97.7 ràdio el penúltim programa abans de les eh, vacances que tenim, en el qual tenim una terna de luxe per a la nostra tertúlia, començat per el company de Levante Mercantil Valenciano, Vicent Xilet. Hola, Vicent, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Com estem? Com estàs? Bé, bé, molt Fa bé. Fantàstic. Ens acompanya també Rafa Marín, company de diari Superdeporte. Hola, Rafa, què tal? Bona nit. Encantat de que estigues també amb nosaltres. Igualmente. I també eh, ens eh, acompanya Salva Folgado. Estàs per ahí, Salva? Què tal, Manolo? Bueno, pues eh, hem de començar a parlar bàsicament en els mateixos termes en els quals Salva afrontàvem tu i jo la part informativa i que ens va servir per a començar a conèixer opinions i també, lògicament, eh, mm, situació de com ve el, el, les pròximes 24, no són 24, són 23 hores i, 5, i 49 minuts que és el que li resta al València per a intentar tancar el fitxatge de Luis Naní, perquè ja sabeu que a partir de demà a les 12 el jugador deixa de tindre el preu de 8 milions i mig d'euros i ja passa a ser eh, el que vulga Fenerbahce, el que vulga el senyor Assis Gildrim, que és el president del conjunt turc i que podrà posar un preu amb el qual jo deia que el Fenerbahce demà no tindrà cap pes en les negociacions sabedor de que conforme avance el rellotge pot ser millor per, a, per al seu equip dit això, la pregunta que estem fent esta nit, pues la recorde, per cert a les, eh, eh, en el Twitter arroba esport 97 nit al València li resten 24 hores per a comprar Rania a un preu assequible ho aconseguirà? I és la gran pregunta sí. aconseguirà el València demà abans de les 12 tancar la contractació de Luis Aní? Jo és que crec que és una negociació que té poca conversa possible uh mhm. -huh. vull dir, se t'ofereix una oportunitat de comprar a un jugador mediàtic de primer nivell internacional en, en molt de catxe a, a un preu 8 eh, milions i mig que que, que inclús, igual com a molt, no sé si puga estar dilatant-se més per una qüestió de terminis de, de pagament, que sent una clàusula pues, normalment ho has d'apoquinar de, de, de primeres o algo del sou del, del futbolista, però no li veig tampoc massa motius per a, per a que se dilate en excés i, i que, que vull dir que és que no n'hi no ha, no ha alternativa possible, és que has de pagar 8, 8 milions i mig i si, el tindràs al jugador i si no, no. Tan sencillo como eso. el Valencia ha tenido la mala suerte, entre comillas, de que Nani en la Eurocopa ha empezado a brillar, de que Portugal tiene el camino bastante o relativamente despejado para continuar adelante y esos 8 millones y medio de euros que al principio a la mayoría nos parecía una cantidad eh, bastante importante por este futbolista, pues conforme han ido pasando los días nos parecen menos y conforme se acerca la fecha de mañana a las 12, pues todavía más pequeña, ¿no? Nos parece, nos parece a todos, evidentemente es un tema de plazos. Eh, el Valencia intentará pagarlo lo más cómodamente posible, sabemos que ahora mismo no está la tesorería como para tirar cohetes, pero si el futbolista está atado con todas las noticias que además nos están llegando desde Turquía, todos los inputs apuntan a que es cuestión de horas que se cierre. Mm, si al final el Valencia desaprovecha la oportunidad de traerlo por ese dinero, la verdad es que sería para darse de cabezazos contra la pared, aunque también es verdad que no sabemos qué va a pasar mañana en ese partido de, Portugal contra Polonia. Eh, bueno, por una de esas a lo mejor el Fenerbahce es posible que a la larga tenga que pedir más dinero o pueda permitirse el lujo de, de pedir más dinero, como también puede ser que el precio mm, se desinfle. Nunca se sabe. De manera, maneres, que és eh, l'única oportunitat que te dona l'actual eh, mercat en un context molt eh, particular per, a, per al València. Pues d'un any que no vas a estar en Champions, que vas a deixar d'ingressar 40 milions d'euros, probablement siga l'únic cas en tot el mercat europeu que se t'oferisca un jugador d'aquest prestigi a aquest preu i tenint en compte com, com està el València pues les dificultats per accedir a aquest tipus de, de jugadors i en la necessitat també pues, de, de, pues, en, en, en intangibles com, com un bon fitxatge a l'afició la, eh, seria para mí sería una errada greu desaprofitar esta oportunidad. Sí, lo que pasa es que si el Fenerbahce tiene que ayudar al Valencia a pagar este dinero antes de que expire el plazo, hay motivos para ser pesimistas, porque mm, con dos dedos de frente el Fenerbahce puede optar por frenarlo todo y esperarse a ver qué pasa, sabiendo, como estábamos comentando, que, la Eurocopa, está en marcha y que nadie se puede revalorizar muchísimo más. De, pensar. 8 i mig els tinc assegurats. Claro. a més, si tens jugador en l'Eurocopa que està fent, ja val més d'aixòs 8 i mig en el mercat. Conforme passa el cronòmetre, per a, mi, per a mi és millor. Y que el hecho, además de que haya trascendido... de el preu. Pero es que el hecho de que haya trascendido el interés del Valencia, al final también es una ayuda para el Fenerbahce a la hora de revalorizar a un futbolista al cual le habíamos perdido totalmente la pista en los últimos años. Y de ampliar la concurrencia de equipos en la, subasta. Eh, más allá de que el Valencia la temporada que viene vaya a estar fuera de Europa, pues eh, el peligro puede venir por ahí, pero evidentemente una propuesta como esta a un futbolista de 29 años que parecía ya descartado para el fútbol gol de élite, al menos en una de las grandes ligas, también tiene su peso. Es decir, no hagamos de menos al, Valencia. Yo ya lo comentaba además hace aquí unas semanas que para, para mí la principal duda no es el hecho de que el Valencia económicamente pueda pasar apuros la próxima temporada con el tema del fair play y demás ni el hecho de estar fuera de Europa, sino la incertidumbre que hay respecto al proyecto de la próxima temporada. Si han conseguido convencer a Nani Mm, de que tal incertidumbre no existe o, o, o que el proyecto ya empieza a, a, ir sobre ruedas, a mí me parece mucho camino adelantado como para ahora desperdiciarlo. De todas maneras, espero que al final aquí lo que estemos haciendo sea simplemente eh, especular y que el Valencia lo tenga todo bien atado. Puede ser una situación. De fet, eh, com dèiem, ui, ja ha estat per a Siquincó i diuen que demà a en Valencia la presidenta. Vull dir, quan ja com diu un amic meu, quan criden al, al, al gos gran és perquè algo se meneja, és algo important el que n'hi ha, no? I deixa eh, pinta el fet de que la gent de Meriton ha tornat a aterrar en València, sembla que per a poder tancar este, este primer fitxatge. Folgado, tu què creus? Que demà estarem oh. així parlant de que Nani és el primer fitxatge o que se li escapa Nani a València? A bueno, jo crec que el primer la gent de Meriton Manolo està a València perquè la pròxima, la pròxima setmana arranca la temporada i han d'estar així perquè jo crec que per a ells també d'alguna forma han finalitzat les, eh, les vacances i jo mm, discrepe totalment en que Nani siga una oportunitat de mercat. Vull dir, a mi l'operació de Nani me genera molts eh, dubtes esportius i, i econòmics. Evidentment, el, el preu està dins de lo raonable respecte a lo que avui en dia, desgraciadament, pot pagar el València per qualsevol futbolista. És a dir, 17 quilos per Kostic pues el València té molts problemes per, a, per afrontar aquesta operació, 12-13 per Diabarà mm, també, i després pues, a un preu de 8, 7 quilos, mm, etc. ahí entra Nani, probablement el València eh, sí que puga arribar. Però bueno, després hem de veure la fitxa del futbolista. Se parla de 3 quilos nets per temporada. Mm -hmm. Fitch seria la fitxa més cara de la plantilla, en companyia de la de Negredo, sempre que Negredo pues, continue, mm, com és la intenció del futbolista, vinculat al, al València. Per a mi, econòmicament, no és una situació, eh, no és una oportunitat. Probablement el preu eh, de mercat sí, però la fitxa no. Futbolista de 29 anys, que si no és bé, parlem d'un altre cas, evidentment, eh, com el de Negredo. Jo no tinc una, una bola de cristal per a tractar de saber si aquest futbolista va rendir o no. Però un futbolista que ha estat, que, ha, que va guanyar des de molt jove molts diners que se'n va a Anglaterra mm, i que no va despuntar i que posteriorment se'n va a la Lliga Turca a continuar guanyant diners i sense lluir, perquè jo no recorde cap gran notícia del Fenerbahce en la que estiguera vinculada eh, Nani, ni gran notícia de la selecció de Portugal en la que estiguera vinculada, vinculat perdó, eh, Nani, per a mi és una operació, ho vaig dir la setmana passada, me genera molts dubtes esportius perquè és un futbolista de molta qualitat, correcte, de 29 anys... Molt intermitent. Fu futbolista molt irregular, futbolista molt voluble, futbolista molt intermitent i a mi la gent del futbol me diu que este futbolista solament juga quan es motiva. I un futbolista que, que ja juga quan vol i que escollís els partits que vol jugar, per a mi no és un futbolista fiable. Vull dir, a mi no me val un futbolista que despunten el Bernabéu, o que despunten el Camp Nou, o que despunten el Calderón. Yo vull un futbolista que la rasque pues, eh, en el Polinón mm, i que la rasque en, en Granada, val? no que sols jugue partits grans o partits importants. Tant de bo m'equivoque i el València puga convèncer Suso, estaran, etc a este futbolista i que així es revitalitze. Però en quant a rendiment demostrat pel jugador en las últimas temporadas, ni en Inglaterra, ni en Turquía. Ara, está cert, la en de pero la Eurocopa, evidentemente, el motiva yo comparto todo lo que está diciendo Salva, pero mm, sí que me gustaría añadir, y además en, en, Super hemos podido leer un reportaje muy interesante de César Izquierdo al respecto. Los números de Nani en Turquía no son tan malos como, como pueda parecer. Es cierto que es una liga en la que luce menos, no es el primer nivel, pero bueno, sus estadísticas de Opta son bastante notables. Es un futbolista interesante, está bastante entero, ha superado ya bastante los problemas físicos que en un momento de su carrera lo lastraron. Es cierto que evidentemente no ha llegado al nivel que llegó a prometer eh, en la, aquella época en la que coincidía con Siempre le ha fet molt, molt, i... molt poc favor la comparància amb Cristiano Ronaldo. Sí, evident. Eh, és, President del mateix ahí, club... Tal, sí. Anant al mateix club, al United... Sí, això, sí, li, això li ha fet mal. Eh, això un futbolista que, bueno, que también hay que mirar un poco con, con la lupa cómo ha sido su trayectoria de estos últimos años. Insisto, yo coincido en lo que está diciendo Salva, pero es un futbolista posiblemente... más interesante de lo que a priori o por el ojo nos pueda entrar en vistas del rendimiento que ha dado en, eh, Turquía, del rendimiento que está dando en esta Eurocopa y también habrá que mm, tener confianza en los técnicos, algo le habrán visto, entiendo que habrán ah, solicitado los informes eh, pertinentes, que habrán hablado con las personas pertinentes y que no se van a tirar a la piscina con un fichaje que y eh, que conlleva una inversión importante, pese a que no alcance las cifras que antes se estaban pagando por aquí. Pero bueno, eh, a, nivel, a nivel global, si son capaces de enchufarlo, yo creo que de todos los futbolistas que estaban últimamente sonando en la órbita del Valencia, a mí al menos Nani me parece el más interesante, el más ilusionante, al menos, esperemos eso sí, que no sea una bomba de humo. Valencia, se, le presenta una oportunidad d'afegir un futbolista que mediàticament sona molt més jo, jo, que la resta de noms que han vingut. Un futbolista que està, i, i además la operació aún podria ser eh, redonda uh -huh. si por una de esas a Portugal, que empezó la Eurocopa como la empezó, termina plantándose en una semifinal, en una, en una final, ese futbolista se va a revalorizar incluso antes de pisar eh, Mestalla. En ese uh -huh. sentido yo creo que el Valencia esta vez sí que ha estado donde tenía que estar. Uh -huh. I jo crec que todo es una oportunidad también para el futbolista eh, se li presenta un club com el Ell València... vol vindre per alguna cosa a la Lliga Espanyola. Sí, sí, sí, no? i el València és un club de la classe mitja-alta europea, és una plataforma molt bona per a intentar desafiar i se mite que sempre l'ha acompanyat eh, durant tota la seva carrera de ser un xor molt explosiu, de ser un futbolista que té pues, lo que te comentava abans Manolo, i ses eh, compilations en, en YouTube que agafant eh, jugades aïllades pues, creus que estàs davant el successor de, de Maradona i, i bé, si la, la, la realitat és que avui eh, he estat mirant estadístiques seues i pràcticament des de l'any 2012 uh -huh. les estadístiques són eh, prou dolentes a nivell de partits eh, jugats, eh, gols marcats, Eh, ja després sí que és cert que en la sessió a l'Sporting de, de Portugal i, i després en Turquia pues, ja ha tornat a jugar els seus 25-30 partits, però inclús en l'any de, de l'Sporting eh, hi han dades cridaneres com que eh, tinguera 12 targetes grogues per a un futbolista del seu perfil uh mhm. -huh. i un, una expulsió eh, vull dir, sí, és que simplement hi ha, hi ha que mirar la, la seva Eh, trayectoria, no para pasar posar en dubte lo que pudo hacer, pero sí para para estar alerta. Gana la Copa también en Portugal, sale del United cuando no tiene minutos, eh, vuelve a sus orígenes, se va a Turquía también en, busca de minutos, porque económicamente la diferencia que hay entre lo que cobran en el Fenerbahce y en el Manchester United no es un argumento de peso para explicar ese, ese cambio. Eh, es un futbolista con muchos claroscuros, pero también tiene claros. Sí, sí, evidentemente, evidentemente no es tan negativo. De tota manera, yo també eh, afegiria un factor, que és els, els futbolistes que... Físicament parece entero, además, eh, sí. eh, que és important sí. també. Però els futbolistes que han vingut al València ja en un catxe de d'estrella, que per lo que vindria... Sí, Generalment no bé, eh, nani... Sí, sí, no, així han, han triomfat normalment els futbolistes que, al, que als quals els augura ves una progressió eh, segura, que inclús podies arribar a fer una inversió forta tipus, no sé, que pagas la clàusula, la pagades en Villa, la pagades en Baraja, eh, però, però eren, eren futbolistes que, que sabies eh, segur, o inclús el cas del, del Piojo, eh, Marchena, que, que hi havia una progressió més o menys eh, segura, que no te l'anaves a pegar i que el cost del fitxatge era molt assumible. Eh, este, eh, no són paràmetres que se poden aplicar al, al cas de, de Nani i bé, serà al final quasi més una qüestió de fe en saber pues, que és un futbolista que té qualitat, que té eh, condicions i que pues, el València pot servir de revenja d'alguna manera per a lo que ha sigut la, irregu la irregularitat de la seva carrera pero pero es un factor de, de que no han a tres fichaches que has tenido Es un fichaje también que va a depender mucho del entorno que sea capaz de crear el Valencia a su alrededor, que eso es válido también para cualquier otro fichaje. Pero, yo creo que entorno en, Negredo también. Sí, pero mm, mm, hombre, yo creo que Nani no podemos esperar que sea el Salvador, que venga aquí, que se eche al equipo a las espaldas, porque no lo ha hecho a lo largo de su carrera. esperar aportación, le puede esperar que no siga el que tire del carro. Un plus, si son tres millones de euros nets, pero, eh, has, de, has a, último año, Chile, nos hemos estado quejando y además con razón de que los chavales que tenía el Valencia estaban demasiado imberbes para tirar del carro. Ahora pasamos a un futbolista de 29 años, que yo creo que es la edad ideal para, para jugar al fútbol en un club como el, como el Valencia. Quizás un poquito mayor, vale, pero bueno, tampoco estamos hablando de un futbolista que supere la treintena. Todos los ejemplos que tú has dicho, es cierto, es un perfil de, fichaje que al Valencia le ha ido muy bien, pero si, nos, si retrocedemos unos cuantos años más, nos encontramos con los Roch, con los Carboni, con los que vinieron siendo mucho más mayores, que ya habían sido futbolistas que habían dado un rendimiento muy importante, pero que en un, entorno, Pero en un entorno, en un contexto favorable, eh, se les pudo sacar muchísimo rendimiento. ¿Puede aspirar el Valencia a día de hoy? ¿Puede aspirar a día de hoy el Valencia a un futbolista del nivel de ese precio? No. Pero es que el Yuki Eso es importantísimo. Eh, es que ahora mismo tú no, convences a un Marchena o a un Villa, que ya fueron inversiones importantes, ¿eh? que a Subirats le cayeron muchos palos cuando pagó 12 millones de euros por, por, yo recordé Villa. lo que pasa es que, claro, luego la cosa salió, salió, salió pero alguna que momento... Eh, yo insisto, yo entiendo que García Pitarchi y Estarán le han visto a, Nani algo para, para, para meterse en, eh, esa operación, porque mm, a, ciegas seguro que no han ido, vamos. Bueno, Sala, les decir algo? Eh, sí, jo sé, però ahí havien de fer-nos, que fer-nos tots una reflexió també eh, al, al respecte. Primer, el perfil de Nani no és el perfil de Roig, ni el de Carboni, ni el de ni el d'Angolmà. Crec que parlem d'un altre perfil de futbolista ben diferent, amb la planxa plena i amb el seu compte corrent ple de, ple de xifres. Tam, també la tenien aquests, no, eh? Però tant. Però venien Però bueno. en, un, en un perfil de, de, de currantes, d'aportar sí, experiència. No eran, así, no era, así, ve, así ve en eh, una vitola d'estrella, si acaba venien venint Nani. I este ve així probablement assignat el seu gran últim contracte en la seva carrera esportiva, que és altra cosa que a mi me, me genera dubtes. Però bueno, jo faria una altra reflexió, Manolo, no sé si tens... Eh, suposo que estàs damunt de la pausa, però bueno, deixi una reflexió. Eh, se canvia Nani per Fegulí. Mm, Fegulí te demanava probablement el mateix que li vas a pagar a, a Naní o menys. A partir d'ahir, eh, la pregunta seria qui canviem apel Fegulí per, per Nani? Esa es una buena pregunta. Yo tengo una buena respuesta, pero primero voy que responda. A, a, mí Nani me parece un futbolista muy superior a Fegulí y también entiendo que Fegulí, tal y como estaba, no podía continuar en el Valencia ni una semana más. Jo crec que, bueno, n'hi ha un factor afegit, que és el eh, que puga generar ambientalment l'arribada la, de, de, de Nani, que generes un ambient molt més positiu, eh, enriquidor, que, que la temporada no comence, ja no te dic de manera eufòrica, però sí més, més animada, perquè ara per ara, pues, eh, sobretot tenint del, en compte el termòmetre que suposa cada any la presentació de, de l'equip, tenint en compte que te vas a tropezar i ese dia probablement encara en molts eh, descarts per, per col·locar pues, en probables eh, pitades o esbroncades alguns eh, futbolistes que no s'ha aconseguit col·locar encara l'arribada d'un futbolista com Nani sí que ajuda pues, a, a que l'ambient siga més respirable, ja no eufòric però, però sí que, que, pues, que, que, les coses, que les coses vagin evolucionant d'una manera més, mm, més calmada. Jo no veig gran entusiasme tampoc, eh? Ojo, no, no mm. parlaré de rebuig, però jo no veig tampoc gran entusiasme respecte al fitxatge de, de Nani, eh? Probablement m'equivoque, però jo no detecte massa entusiasme i que la gent vaig allà demà en massa a les taquilles per a treure's l'abonament per la pròxima temporada pel fitxatge de, de Nani, eh? no, Mira, parle, jo... tampoc, no parle tampoc de rebuig, ojo, però crec que és un futbolista mm, bueno, que dividís també a, a la grada, eh? eh, jo, evidentment, no hi ha una unanimitat al voltant de, de Naní, i jo crec que Naní pot estar una miqueta arrossegant l'efecte Negredo. Jo crec que si Negredo eh, no haguera vingut per la quantitat que va vint de llegar a donar el rendiment que ha donat els dos últims anys, pot ser que hi hauria reticències al respecte de Naní, però crec que un 50 un 60% menys de reticències después de la fallida experiencia en Negredo. En, la situación actual a mí se me ocurren pocos futbolistas al alcance del Valencia capaces de ilusionar ahora mismo a, la afición. Y es verdad que la gente está muy quemada con, el tema de Negredo, al cual se recibió en los de multitudes en, en aquella en aquella presentación. Nani no tiene ese tirón, por supuesto que no, pero la gente también, la afición le está ávida de fichajes. Es que mm, llevamos ya un tercio de verano y por aquí todavía no ha aparecido nadie y lo que es más grave, todavía no ha desaparecido nadie tampoco. Sí, no, no, Y si es un problema del, del, que, del cual anem a parlar ahora, en tornar de la pausa eh, de seguida eh, dels dos problemes que ahora mateix estem tan centrats en Nani que l'arbre no mos deixa veure el bosc el bosc és que els futbolistes que venien sonant per la València estan caiguent-se a una velocitat salèrica. S'ha caigut Diaguarà i sembla que Costis va per el mateix camí. Complicat. I tot això passa perquè, entre altres coses, el València és incapaç de col·locar els transferibles. I és una situació que me conten que ja comença a causar prou de nerviosisme es que el, en el sí del València del Futbol. El marrón que, que representa, que fa més i mig digueres a la cara a molts futbolistes que no comptaves en ell i pràcticament en la seguretat de que no els tornaries a veure el, el Careto, que ja se era l'última conversa que anaves a tindre amb ells com a futbolistes del, del València, que se te presenten el dilluns, que estem parlant ja de 4 o 5 dies, i que eh, se tornen a mirar tots a les cares en, en paterna, no... Arrancar un nou projecte en gent que no estarà creant bon ambient en el vestidor és un hàndicap complicadíssim. No, i encara... no hi ha per a Paco i estaran per a qualsevol entrenador. Encara que vagin en bona predisposició a, a treballar. No, però, són són, són no futbolistes, a... veure, però són futbolistes Vicent, no, que saben que no van a continuar. No anem a enganyar-se. Eh, eh, això és el futbol. I tu saps que el futbolista, i a més alguns ja en exper que no compten i que estan ahí dins, ajudar no van ajudar. 12 i 32, eh, però d'això tenim que parlar després, me pareix un, un gran tema. Eh, després de la pausa, fem una pausa per la publicitat, per cert, eh, també vull sentir, no sé si heu sentit, a Mario Alberto Kempes, que li ha ventat una ni a Maradona, però que l'ha encarat 6 metres. Anem a fer una pausa per a la publicitat, llegim els vostres missatges en el Twitter i en tornar encara tenim moltes coses de les que parlar en estos 28 minuts així a Esports 97 dit en la 97.7 Ràdio. Tu Citroën con el triple de plan y sin empezar a pagar hasta después del verano. Planazo. Financiando con PSA Financial Services. Citroën Centroval, en Tres Forques 28 y carretera paterna a la cañada kilómetro 1. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de silla y las comarcas de Sedaví, Alpapar, Masanasa y Catarrocha. La pista del motor. La pista del motor. La pista del motor. Amigo mío, se acabó. Hemos compartido todo. El verano, la playa, Carlota, María. Hijo, ¿qué haces hablando solo en el garaje? Despídete de tu coche. Ven a Peugeot y consigue el doble del plan PIB en toda la gama financiando con PSA Financial Services. Promoción válida hasta el 31 de julio, fin del PIB. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuart de Poblet, Valencia. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio Tuiteando! Bueno, pues eh, pregunta que vos fem esta nit en el Twitter, <laughs> en el arroba esporge 90 cendit al València li resten 24 hores per a comprar Nani a un preu assequible, o aconseguirà. Eh, Pet Q diu, a Nani Gaitán, Josep Prats diu, a la directiva que tenim ho veig difícil. Nacho diu, si todo va tan rápido como hasta ahora, No hacen falta un par de meses más. Juan Picho diu, sí. Marc diu, jo espero que si els 8 milions, eh, 8,5 milions d'euros, perdó, per a ja tindrien que estar pagats, l'únic problema és el salari. Carmen diu vamos, que al final vendrán los que diga Lim y no los de Suso, ¿no? Empezando por Nani, que no era necesario. Todos esos que se querían a mitad de temporada ya no están tan mal en el Valencia, ¿no? José Pedro Félix Dau, Diu, fichar a Nani, Quirosa, ha regaladole un vacaciones antillana a Suso, a ver si pinta algo. Jesús F. Diu, ni idea. Suso y Lim ya sabrán, ya me espero lo peor. Jesús Tarazona, pense que sí és una operació que ha fet l'amo del València. Joan Manguinyan diu, no hi ha millor manera de relaxar-se abans de l'últim examen que escoltar esport i un altre sentit. Doncs pues, molta sort per a demà, amic. Encara que no hi ha millor sort que, est que estudiar, eh? Edu Pérez diu, no és necessari un extremo derecho. Mm, pues, eh, és Dani eh, el jugador. Tava de Benimado diu, faltarà concretar el seu sou. Ara bé, si a la fi no s'arriba un acord, el València continuarà amb o sense Dani i s'acabarà el món. <coughs> eh, Cesar, i no s'acabarà el món, li faltarà un no així. Amb un 30 diu, si, eh, encara, sí, eh, tancaran prompte, encara que seran de vacances, mos tindrem informats per Twitter, sí senyor, mantindrem informats per Twitter, i si cal farem periscop o penjarem algun vídeo per a analitzar l'actualitat periòdicament. Tranquil, que com a mínim una a la setmana farem, no patiu. Carmen Llagues diu, no, tienes a, eh, no fa falta eh, Nani, tienes a Rodrigo Santimina, Fede no lo ha puesto principal a cubrir, sino el centro del campo para atrás. Miguel diu, sincerament, no ens té que llevar la son. A ell, a Naní, sí que hauria de llevar-li-la. Amunt diu, si vols un jugador, tanca-lo ja, perquè si passa el temps serà més car i lo ficharan otros. I lo que està passant amb Naní i tots. Ángel Palau Torres diu, el problema es que lo dejamos todo para última hora. Si no està cerrado, ja, por la propiedad, dudo que se haga. Mister X diu, per lo vist hi ha uns gats atrapats dins del nou Mestalla, perquè han tancat el forat i es moriran de ser Podeu ajudar? home, jo ho veig complicat que puc ajudar, no puc fer res per els gats. Me pilla a prop de casa, però no puc fer res per els gats. Eh, JW Samu VCF diu, ja ho han fet segur. PPVR diu, eso ya está acordado. Vuelte diu, segur que sí. I si no, un alto y chimpum, no passa res. Yergas diu, el primer any no estará mal. El resto del contrato de paseo, error. Jesús Tarazona diu, no és ninguna ganga. Creamos dubtes i la ficha és massa alta. Mirmidor... perdón, Mimidón Diu, pues tengo dudas, no entiendo por qué el club espera hasta última hora en vez de atarlo, por más de 8 no lo ficharía. Alberto Peinado Diu, desde luego no hay quien les entienda. Para un fichaje como querían ustedes, edad calidad, que hace el Valencia tampoco les gusta. A Diu me ilusiona mucho más Diaguara que Naní. <clears throat> Naní con esa ficha es una locura ficharlo, es mejor echar el resto por Camacho o Diaguará. Y pregunta Manolo Gila si le está por el Twitter desde la piscina más famosa del periodismo. Pues me imagina que la piscina En una semaneta ya está la piscina habilitada, pero de seguida... Eh, ¿Qué pasa, Folgado? No has puchado fotos cara, eh? Bueno. Porque estoy diciendo que de una semana estarà habilitada. Ah, correcto. Encara no la tens? Encara no la tinc. Em dóna presa, eh? eh, pues... Eh, és olímpic, eh? eh, eh año olímpic. es <laughs> año olímpic. Y per a d'alguns és de boda. Vull dir, eh, cu atén a lo que pot. Folgado. Escolta'm una cosa, Manol, echa la piscina a Pedro Alvilla, ya, eh? <laughs> va menys mal que mos queda dia i mig per anar molt de vacances, perquè estic segur que vas a donar en la piscina per alt i per baix. Tu ja l'has deixat la teua? Pedralvilla, Pedralvilla, pul. Tu ja l'has deixat la teua? Te una cosa... La que la netes el teu sogre? Anem, anem, claro. anem a destapar les veritats. tu ja tens la teua plena... Tireu-se tireu a la piscina. Que la neteja el teu sogre? Però que jo no m'amaga que la neteja el meu sogre. Si ho vaig dir així a la ràdio l'any passat, la neteja el meu sogre. Ah, o sigui, que tu... Tres setmanes la, la piscina... Perfecta. Pues, escolta, fem una cosa. Dis-li al teu sogre que passa pel meu xalet i ja està. Una cosa, aniria, eh? <laughs> ¿Me a mi almorzar? Segur que sí. Eh. Bueno, estàvem parlant d'una situació que l'hem deixada, deixada a mitges i jo crec que és, que és bona que la reprengam. Comença a haver-ne nerviosisme en el tema de la falta d'eixides. Perquè més enllà d'aquesta sembla una operació amb el segell Peter Lim, i per tant probablement siga Peter Lim qui estiga darrere obriguent una nova línia de crèdit per a que n'hi acabi el València la resta continua tot igual Folgado ja es va dir la setmana, a principi de setmana que el tema de Diaguarà caïa molt després que la setmana passada Diballo el sentirem així parlar de l'interès del València tal i qual bueno, pues ara sembla que eh, Nàpols i Roma han agafat definitivament la davantera i que el València queda molt darrere en el tema de Kostic Folgado ja ens avisava ojo que el València me diu que no està tan a prop com sembla o que, millor dit, mai ha estat tan a prop com s'ha dit. I, de fet, el jugador, jo ara el veig també, una operació quasi caiguda, no la tanque del tot mai en futbol, però sembla que l'Hamburg està, perdó, que el Stuttgart ja està demanant 17 quilos perquè s'ha entromès l'Hamburg en este fitxatge i se li complica al València. Per tant, el València té un problema gros amb les eixides perquè, a més, com dèiem, de cara a generar un bon ambient en l'arranque del treball, estar tots els dies convint amb gent a la que li has dit no compte amb tu busca de la vida, no va ser fàcil ni per a Paco Allestaran, ni per a Vicente del Bosque, ni per a ningú. No és fàcil, és també per a ningú. Hi ha un problema gros amb les eixides. Mm, a mi és un tema que tampoc me sorprèn tant, perquè és que no, no m'ha arribat ni a juliol encara, i són futbolistes que, per lo que cobren, per la temporada que han fet, també per la situació un poc eh, general del sector en, en el futbol, pues, que no abunden tampoc els clubs massa, massa rics. Jo crec que eh, probablement el 70-80% dels 10 futbolistes que vols col·locar són eh, jugadors que arribes a la, a la segona meitat d'agost uh -huh. i, i encara estigues en, en plantilla i al final pues, haig de fer moltes renúncies per tal de, de, de alliberar-los. Igual n'hi ha un error de càlcul perquè en el moment que eh, allà estaran abans de, de les vacances els diu a tots els, eh, els implicats a la cara pues que no compten... És eh, més, és més, <clears throat> i que Suso reforça dient van haver-ne nombrosos i e importants canvis en la plantilla. Sí, pues hauria d'haver un treball de camp previ per a saber que, que aquests descarts puguen tindre una Isira ja, si no avançada, ja, ja treballada. Però, bueno, han passat eh, pràcticament... ha passat més d'un mes ja, i, i no i no ha moviments i tampoc és que... no és que n'hi hagi moviments o, o ja pues, eh, s'hagin confirmat algunes operacions, és que no n'hi ha ni rumors. A mi me parece que los descartes a menudo marcan el verdadero nivel de un director deportivo. el trabajo de un director deportivo no solamente es fichar, e ir con dinero por delante para atraer futbolistas. El trabajo de un director deportivo también eh, supone colocar tus excedentes. Saber servir también. Lo que decía Manolo antes de mm, comunicarle a un futbolista, búscate la vida. Mm, no, mm, tú no, yo no cuento contigo, voy a buscarte la vida yo, porque evidentemente el futbolista al final se va a terminar agarrando al contrato que tiene firmado, sabedor de que en el peor de los casos terminará negociando una rescisión. Es decir, los futbolistas, desde que firman el contrato, son los que tienen la, la vara de mando. Y no todos, hay algunos que sí, pero no todos al final se rigen solamente por criterios deportivos cuando hay tantísimas cantidades y tan importantes de por medio. Eh, vamos a ver Suso García Pitarch, hasta qué punto está vivo en este mercado para ir colocando todos esos futbolistas. Hay algunos, evidentemente, que son burras difícil, difícil que alguien eh, las compre. No sé si de todas maneras los mensajes a nivel oficial que está enviando el Valencia son los mejores para que esa mercancía eh, luzca en el mercado. Y evidentemente hablamos de los descartes y fundamentalmente hablamos también de Negredo, porque es el que se come un bocado más importante del presupuesto para el fair play. Y que no sembra disposata a manejarse ni el mes mínimo. Y además... Eh, en un partido. Puede ser eh, hasta entendible la postura de, de Negredo, después de las tiranteces de los últimos tiempos y demás. Y si al final la única propuesta que tiene encima de la mesa o que le ha conseguido el Valencia es la de mandarlo a China pues bueno, hay futbolistas que se lanzan allí eh, en paracaídas si es necesario y hay otros que ni por ah, ni por saber morir se van a, un país en el que van a cambiar tanto su estilo de vida por mucho dinero que le den. Eh, tiene un problema el Valencia de todas maneras si Negredo en dos temporadas se le ha devaluado tanto como para no poder colocarlo sí. en ningún sitio, ¿eh? porque entiendo que, por supuesto, el Valencia ahora mismo no piensa que vaya a recuperar ni, ni todo ni una gran parte de lo invertido, pero es que quitándose de encima esa ficha ya tendría muchísimo camino adelantado. Sí, sí, pero es en situaciones como estas, on se la, la valua real també d'un director esportiu i te diria de, de més, de la directiva o d'un president eh, perquè jo recorde, no sé, en anys anteriors eh, fitxatges que varen ser autèntics eh, descalabros des del punt de vista esportiu, mm -hmm. parle, no sé, de Musa Saí, Marcelinho Carioca, Romario, després vares tindre l'habilitat o l'encert de, de, de saber-los eh, col·locar i apenes te diria que, que no palmar pasta, inclús en el cas de Marcelinho Carioca crec que se varen eh, arribar a guanyar diners. Uh -huh inclús, i, o no sé, o el cinc que vares colocar de colp en el, Mallorca, de, de, de colp en el Mallorca es que... o, o la regeneració que, que en tres dies va fer eh, Rufete de que pues això és el exemple que sempre posem que pareixia eh, Brad Pitt en Moneyball uh -huh. pues eh, no sé són, són, són el, el, el cas del València pues és molt peculiar molt, molt delicat tens eh, futbolistes que cobren una nyenya que, que han fet un, una temporada pèssima, però no sé, són, són futbolistes que en la realitat de qualsevol altre club eh, probablement puguen, puguen rendir. En la realitat, a un en Celta, la realitat, un, sí. Un, el problema és que aquest club al que pogueres anar mai podrà arribar ni al 50% de la fitxa. Vull dir, eh, a mi me diuen que Piatti està molt encagotat en anar en la Real Societat. Val? L'ha recomanat el seu amic Canales i ell vol anar a la Real Societat. Mm, però és que la Real, en quan veu Piatti 1.8 Es que no ya en apartamentos en la Plaza de la Concha pero poder pagarle el 1.8 a Pablo Piatti. que los futbolistas que tienen eh, colgado el cartel de transferible desde el primer momento, cualquier club que esté interesado sabe que tiene que esperar y que esperando, conforme vaya avanzando el verano, y vayan bajando las pretensiones y al final la mayoría, o sea, tened en cuenta que la última semana de mercado, incluso los dos últimos días, es cuando más operaciones se hacen y la mayoría son de estos futbolistas que al final terminan encontrando acomodo ante el riesgo de quedarse, de quedarse sin ficha o, viéndolas venir. Pero de todas maneras, a mí me parece que el Valencia, el tema de las salidas ha empezado el verano mm, de una manera que podría haber sido bastante, bastante mejor eh, en el Levante, por ejemplo, tiene el mismo problema con, con, las salidas. De hecho, algún que otro fichaje ya se le ha escapado porque está esperando a, a, aligerar y hacer y hacer espacio, sobre todo a tener a tener em, a tener una seguridad económica para no para no pillarse los, dedos. Pero el mensaje de, de, Tito, que en muchas cosas está verde, pero al menos eso sí que lo ha hecho bien, ha sido desde el primer momento yo cuento con todos yo cuento con todos eh, y es un mensaje que se han llegado a creer incluso los propios futbolistas, porque hemos visto la semana pasada como el Sporting de Gijón llega, presenta una oferta por Mariño y yo cuento con todos hasta que me llega una oferta como esta por la cual me siento a negociar y, voy a colocar a este, a este futbolista. Esa ventaja el, el Valencia ya la ha perdido. De cara a la afición, el mensaje de vamos a hacer limpieza es bueno, es correcto, es el que toca, es el que todos esperábamos pero de cara a ser eh, hábil en el mercado, a mí me parece que no. 12 i 47. Anem a fer una pausa per a la publicitat i en tornar vull que sentiu a Mario Alberto Kempes. Ja que tirar-li... Ah, a aquestes ja se poden dir. Dos pilotes a la vida per a siguent Maradona aquí és en Argentina, dir-li el que li ha dit el matador. Però és que Mario és un espíritu lliure i no en la vida. 12 i 47. Vinga, una pausa i ho sentim. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. ¿Te agrada ir a correr? ¿Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. Total la información sobre los cursos populares es con 6 desmillos especialistas y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Superrunning. Amigo mío, se acabó. Hemos compartido todo. El verano, la playa, Carlota, María. Hijo, ¿qué haces hablando solo en el garaje? Despídete de tu coche. Ven a Peugeot y consigue el doble del Plan PIB en toda la gama financiando con PSA Financial Services. Promoción válida hasta el 31 de julio, fin del PIB. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el Sport, esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 el teu equip, la tegua radio. 12 y 40 99. Pelea de mites en Argentina. Eh, eh, Mario Kempes és un esperit lliure. En ah, recordeu-se quan va dir lo de Gallà, eh, vol dir, eh, quan se va clavar amb el que havia fet Peter Lima del València Club de Futbol, siguent com és embaixador de València, que digueren que se l'ha renovat, però no l'he vist, no l'he tornat a veure en cap situació oficial del València Club de Futbol. Bueno, doncs... Pues, eh, avui li preguntaven per la deu de Messi. És un programa de la tele argentina. Sabem que en Argentina Maradona és Nostre Senyor multiplicat a l'enèsima potència, que pues, com és un esperi lliure no mossega la llengua i sobre la deu de Messi a la selecció i sobre la influència que ha pogut tindre Maradona en això, ha dit això. Pues se equivocó Maradona, fue incorrecto la, frase aquella de Maradona, si no ganan la copa que no vuelvan. Y le agrego esto cuando Maradona también habló de que Messi no era el líder, comentándoselo eh, a pelo. O sea, fue, negativo finalmente su impacto para los jugadores. más, me por la no personalidad. Diego lo tuvo, fue el entrenador de la selección de él. Lo conoce perfectamente y no le puede andar criticando él, que no vuelvan a casa. ¿Y entonces qué pasó en el 90, cuando fracasaron ahí en, en Italia? Llegaron a la final y perdieron. Claro. ¿Y qué? Y volvieron a casa. Pero me trataron como era. Y como era, ¿Eh? Venían de ser campeones del mundo en el 86. Vale, perfecto, pero perdieron. Mm. El 86 pasó cuatro años atrás. Lo que pasa es que cada vez que abren la boca es para insultar a alguien. Diego. Diego porque Messi ni, habla. No. no se equivocó, <laughs> por eso se habló. Pero eh, Diego, el periodista argentino, con tal de hacer una nota a, Maradona, le festeja todas las cosas que dice. Y yo se lo he dicho a Mario ya. La culpa de todo esto, que Messi esté recibiendo Pablo, es de ustedes. Porque para conseguir dos palabras de Diego, seguidas, le hacen... bravo. ¡Oh, qué fenómeno! <laughs> Esta es la culpa de todo. Y claro, y después cuando... Bueno, pero no podemos culpar a Diego no, no, de, lo que está pasando con Argentina. solamente es que cada vez que habla es por ofender. Y a él le dicen algo y te, tiran todos los periodistas encima tuyo. A eso voy. No lo que diga Diego. Diego puede decir misa y sin ser cura. Pero que los otros le, le sigan la charla y después cuando lo ofenden a Diego, ahí salta todo, eso es lo que no estoy de acuerdo. Pues ya que tirarle... <laughs> ¿Hacemos con, la ola con, o qué? <laughs> Escolta, eh, 12 y 51. Eh, no, mm, son paroles más sonas, pero como diría que eh, le ha echado dos cojones y un palito. Caramba, caramba. Ha estado valiente, ha estado valiente y más razón además que un santo la que tiene, ¿eh? Yo creo que sí. No, y que ha posat la Elite en una realidad muy incómoda, que es la de que comentaban, que prácticamente desde la l'any 90 eh, el Maradona al que estén asistint pues, es, eh, és un, un despojo humà personatge sempre mal encarat, eh, pues això, que quan parla eh, i, i obrir la boca espera, espera ofendre, que ha muntat autèntics pollos eh, i, i circos allà on ha anat, i, i bé, ja pues, sempre queda la memòria del grandíssim futbolista que, que va ser, que jo crec que això és com una flama incandescent que sempre va acabar per justificar tot el que, tot lo que fa però ja n'hi ha una ja n'hi ha inclús dos, dos eh, generacions que han, eh, han crescut i han viscut sense haver vist a, a Maradona. O sigui, per exemple, Messi ja, ja va néixer després del Mundial del, del 86. Eh, N'hi haurà un moment en el que ja no se puga apel·lar a lo que va fer eh, Maradona en el camp per a continuar justificant-li totes les seues eh, tropelies perquè, perquè ja no n'hi haurà cap pràcticament una, una memòria del que la gent viste mm. de jugar. Al final serem abuelos els que varem estar allí en el, <laughs> eh, davant de la tele en el, en el eh, 86 i, i bueno, pues eh, Kempes que sent d'una generació encara anterior probablement podria encara tindre una actitud més comprensiva respecte a, a, a Maradona pues, ha fet un anàlisi mol clarividente la situación. Está sembrado, pero también se le va un poquito la mano, ¿eh? <laughs> Cuando, dice lo de que Messi mejor si se hubiese callado al decir dos palabras y con la comparación de la final del Mundial de Italia, yo creo que ahí también a lo mejor desvaría un poco, ¿eh? Porque no, lo que no, allí no lo que voy a decir es, si consideren fracasado una selección que queda campeona la del Noranda también va a ser su campeona Sí, pero bueno... Eh, eh, no tampoco se puede comparar. Evidentemente, ahora no voy a defender aquí a Maradona, pero aquella final del 90, Argentina la pierde contra una Alemania que fue durante muchos años la, eh, la, mejor del, eh, la mejor del mundo, ganó aquel campeonato y estuvo muchos años seguidos llegando a finales y demás, después ganó Eurocopas, aquel grupo de Argentina era un grupo importante, no tenía el problema que tiene este, este de ahora con, Messi, pero bueno, quitando eh, nada, ese, pequeño comentario, la verdad es que Maradona es un personaje que de fronteras para fuera de Argentina da una imagen y evidentemente allí es, es otra, es es, es, un dios, es algo irracional. Además, hablas con cualquier compatriota suyo y cuando le preguntas por Messi o Maradona en la comparación, se siguen quedando con, Maradona y además te argumentan que, que Messi siempre ha estado rodeado de mejores futbolistas y que Maradona fue capaz él solo de, de ganar un mundial. Al final eso lo tienen grabado a grabado grabado a fuego. Por eso también hay que echarle un par como, como Kempes para, para criticar a una gloria así. Incluso el periodista que le está preguntando termina terciando un poquito, sí, ¿no? A per, favor per Maradona, de... a Mario es igual. Salva, què te paregut? Bueno, pues és Kempes, Manolo, Kempes eh, també és molt polèmic en les seves manifestacions Eh, ojo, no estic atacant-lo, però recordeu que, que en Pesací li va pegar una re record a Lim, li va pegar una re a Lim per la seva relació amb Mendes, sí, sí. va enyenyar en una altra ocasió a, a, a Nuno, tot va coincidir en el temps quan el València el buscava com el seu eh, embaixador, i Kempes pues, té aquestes coses, no? que, que moltes voltes eh, calla, però en la major part de les ocasions pues, diu el que, el que pensa i evidentment eh, respecte a Maradona pues, Kempes va dir el que, el que pensava. Pero no más no, no, no no la pregunta. ¿Qué te sembran las declaraciones? Bueno, me sembla que son de Manolo. a dir, Maradona a Messi y que es a, a Maradona. te agrada o no te t'agrada? piensas que te raó? piensas que no te rao? Bueno, está està bé que algo a voltes li recorde a Maradona que, que evidentment pues això no és, eh, no és Déu, no? ni que va treure a algun dia la mano de Dios i que a partir d'ahí pues, eh, tinc que estar per damunt com, com l'oli, no? Me sembla bé no? que, que Kemper li recorde, li recorde alguna coseta a voltes a, a Maradona que qualsevol en l'Argentina moltes voltes discrepe de les declaracions de, de Maradona que probablement un exemple en el, en el camp o que va un exemple en el camp però que fora del, del camp evidentment no és cap exemple per a, per a res. Però, uh -huh. bueno, si Maradona es polèmica en les seves manifestacions, moltes voltes Kempes també. Sí, sí. Les seves, eh? Absolutament. Un Kempes que, eh, com deia, el València va anunciar la seva renovació com a eh, embaixador del club. Ho va fer la presidenta Lai Hun en l'assemblea la d'accionistes, en la Junta General d'enguany. Eh, Y de momento, en torno a veure a Mario que en cap eh, situación del Valencia... Es que para, un cargo florero, para un cargo florero una personalidad como la de Mario la verdad es que no encaja. Lo que pasa es que para en mi opinión el Valencia pierde una oportunidad muy interesante de ganar crédito porque más allá de esa renovación, entre comillas, que tú has comentado, ha desaparecido del mapa Mario y no estamos esperándolo tampoco, eh, pero el Valencia ahí hubiese, eh, sí, sí, habría ganado mucho crédito eh, manteniéndolo, sabiendo que corre el peligro de, que alguna vez saque la, las patas del tiesto, pero bueno, es que tener a un tipo así, que con, esa representatividad y sobre todo con ese espíritu libre para hablar, al final, siempre que ha hablado, no ha dicho ninguna mentira. esto no lo es, y cuando habló de Nuno, cuando habló de Lim, cuando habló de Méndez, tampoco. Mm, bueno, que, que no, no, asiste no, no, a, a, casos. No es que no es que, que, no, que no es el portavoz ideal. Evidentemente exacto, no, evidentemente exacto, no pero, lo es, pero el Valencia exacto, no ha estado no ha estado listo, ¿eh? no ha estado inteligente porque podría haber ahí terciado de alguna otra manera. De toda manera no es algo nou que passa en el fútbol. Ho Cruyff en el, en el Barça, que también estaba cada dos per tres pues ante el dit en la llaga, que ho feia a la seva manera ah. Di Stefano en el, en el Real Madrid i bueno, és, pues, són un poc les, les conseqüències de, de tindre pues, en la història del, del teu club pues, personalitats tan, tan fortes, eh, grandíssims eh, futbolistes en el, en el camp i després eh, fora d'ells en una personalitat molt, molt marcada, però bueno, de tota manera jo crec que són més els beneficis que pugues a, eh, eh, traure pues, de, de tindre eh, agent d'eixina en càrrecs de, de representació o, uh mhm. -huh. o, d'influència que els problemes que te poden crear. Perfecte, senyors, anem a anar tancar la paraeta, que tenim que arreplegar, que demà tenim feina, demà tenim ràdio i demà tenim que passar per a veure els companys i els amics de Ferto Peugeot, que inauguren el seu concessionari i, com sempre, estan al nostre costat i on estan nosaltres al costat d'ells, així que eh, demà estarem en aquest concessionari en Torrent eh, de Ferto Peugeot agrair a Vicent Xilet i a eh, Rafa Marín que pràcticament des del primer dia que començarem així estan venint a les tertúlies i ajudant una miqueta en este projecte i sí que ha, ha tornat a, a ser un gust i un plaer contar amb vosaltres esta temporada, amics. Un placer, agradecido. El plaer és nostre. Bueno, i vos emplacem per a, per a la propera temporada. Folgado, tuyo, se sentim demà. Ahí está, Manolo. Vinga, bona nit. Senyors, ho deixem així demà. 3 més quart, el Murciélago amb Vicent Sempere. Nosaltres tornem a les 11 i mitja, així en la ràdio. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins ara.